Uhud urushi bilan Ahzab urushi oralig'idagi lashkariy harakatlar. Uhud urushidagi mag'lubiyatning siyosiy va ijtimoiy ta'siri musulmonlarga nisbatan intayin yomon bo'ldi. Ularning kishilar nazaridagi g'olib o'rni e'tiboridan saqit bo'ldi va al qalbidagi dabdaba hayvati quruq da'voga aylanib qolay dedi. Ishki tashqi qiyinchiliklar kun siri eshib bordi. Qisqasi Madina shahri xavf-xatar ichida qoldi. Bu vaqtga qadar o'sida jim yotgan yahudilar va ularning shaykalari bo'lgan munofiqlar hatto badaviy qaroqchi arablar yana oshkora dushmanlashish maydoniga o'tdi hamda har qaysi o'z oldiga harakat qilib musulmonlarga tegish qilmoqchi bo'ldi hatto ba'zilarining teximi qo'rki o'sib mo'min musulmonlarni tal to'kis yo'qotmoqchi va tup yiltizdan quritib tashlamoqchi bo'lishdi bu urushga 2 oy bo'lmay turib bani Асад qabilasi madinaga hujum қозғаш ko'ydi bo'ldi orqadilla azli qora qatorliq qabilalar til biriktirib hijriyaning to'rtinchi yili safar iyda bir suiqasd planlab sahobalardan o'n kishining o'ltirilishiga sabab bo'ldi mushu oyning o'zida ya'ni banu amir qabilasi чоң bir suiqasdchilik harakati ilib berib biroqli 70 sahobaning echinishliq o'ltirilishini keltirib chiqadi bu vaqa tarixda beo'rin maoni fojiasi deb ataldi bani nazir yahudilari mushu jarayonda musulmonlar bilan izchil adovatlashib va o'chakishib turdi hatto shu yili robbiul avvalda payg'ambar alayhissalotu vassalamni o'ldirishni maqsad qilgan bir suiqasdni pelalladi banu g'atfan qabilasining qo'rki o'sib mushu yili ya'ni hijriyaning to'rtinchi yili jamadiyal avvalda madinaga hujum qilishga tayyor bo'ldi qisqasi musulmonlarning al nazridagi g'olib o'rni o'g'it urushida qo'ldan ketgan bo'lg'achqa ular madinada har tarafdan xavf xatar o'qig'i nishon bo'lib qoldi lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashu jiddiylashib ketgan vaziyatga qarta qo'llangan dono tadbirlari va yurgizgan to'g'ri siyosatlari xavf xatar ko'langalarining bahayvat do'lqinlarini qaynagan qozonga suv quyg'andekli pasaytmoqda va musulmonlarga qaytadan ustunlik va g'albi nusrat ato qilmoqda edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu vaqtda olgan tunji qadami hamroul asadga qo'zg'agan qo'g'lab zarba berish harakati bo'ldi u bu harakat orqali musulmonlar qo'shinining nom shuhratini zo'r darajada qo'g'dab qoldi va ularning siyosiy hayvisini asosiy jihatdan asliga keltirib yahudilar va munofiqlarni sarosimda qoldirdi orqadan bir qancha harbiy harakatlarni qo'zg'ab musulmonlarning shoni shavkitini qaytadan tikladi balki tig'i ilgirkidan zo'r darajada yuqori ko'tardi abu salama qo'shuni uhud urushi tragediyasidan keyin musulmonlarga qarshi harakat ilib borganlarning tunjisi asad ibn huzayma jamiyati bo'ldi madina taraf egilagan axborotdan qaraganda huvaylidning ikki o'g'li talha va salamalar o'z jamiyati asad ibn huzaymadan va boshqa jamiyatlardan odam tashkillab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi otlanganligi ma'lum bo'ldi shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darhol harakatga kelib muhojir va ansorlardan bo'lib bir yuz ellik kishilik qo'shin tashkil etdi qo'shinga abu salama roziyallohu anhuni amr qilib tayinlab uningga bir tug' qadab berdi bani asad qabilasi o'z tavalikidan qo'zg'alg'icha abu salama qo'shini bostirib berib hujum qo'zg'adi bani asad xalqi tulumdin to'qmoq chiqqandek ushtim tut yuz bergan bu baloyi ofatdan aloqsadi bo'lib tangirqab taraf tarafga chizilib ketdi musulmonlar ularning nurg'un to'yga qo'y chorvalarini g'animat ilib omon eson madinaga qaytdi orada urush yuz bermadi bu qo'shin ijriyaning to'rtinchi yili muharramning hilol yangi iyi ko'rilgan kunlarda avatlagan қайтып qo'shin qaytib kelgandan keyin abu salama o'g'it urushida yaralangan jarohati yomonlashib ketib uzoq o'tmay o'lib ketdi abdulla ibn anis yurishi mushu oy ya'ni hijriyaning to'rtinchi yili muharramning beshinchi kuni xolid ibn sufyan o'zaliyning musulmonlarga qarshi qo'shin to'playotganligi to'g'risidagi xabar madinaga yetib keldi shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abdulloh ibn ayis roziyallohu anhuni uni o'jiqtirib yetishga evatdi Абдулла ibn ays roziyallohu anhu yo'lga chiqib 18 sakkiz kundan keyin ya'ni muharramning yigirma uchinchi kuni shanba madinaga qaytib keldi u vazifasini muvaffaqiyatga o'rinlab xolidni o'ltirib kallasini birga elib kelgan edi u xolidning beshini payg'ambar alayhissalotu vassalamning oldiga tashlab edi payg'ambar sollallohu alayhi бир uningga bir has tayoqni berib bu qiyomat kuni ikkimizning o'ttirisidagi tunishish belgisi bo'lsin dedi abdulla roziyallohu anhu buhasini saqlab yurib umri oxirlashganda varislarga buhasini jasadi bilan billa dafna qilishga tavsiya qildi rajii vaqasi mushu yili ya'ni hijriyaning to'rtinchi yili safar iyida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yeniga ва o'zal va qora qabilalaridan bo'lib bir turkum kishilar keldi ular o'zlarining musulmon bo'lganligini bildirishib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ularga dini ta'lim beradigan va qur'on o'qishini o'rgatadigan odam qo'shib qo'yishni o'tindi shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga olti nafar ibn issiq rahimullaning rivoyatida va sahihul buxoriyda o'n nafar kishini qo'shib qo'ydi va ularga mirsad ibn abu mirsad g'anaviy roziyallohu anhuni ibn issiq rahimullaning rivoyatida va sahihul buxoriyda osim ibn sobit roziyallohu anhu umar ibn xattob roziyallohu anhuning qiynotisini әмір қылып тәйінледі. Олар мәзкүр дәвәт пидайларын еліп, Раджи Hicaz təvəllüdəki Rabiq degan jiddi orlada bo'lib, O'zayil qabilasidagilarning suv manbasining nomi edi degan yerga borganda birdillar niyatini buzib, O'zay qabilasining Bani Lihyan aymiqini bularni o'ltirishga chaqirdi. Shuning bilan ulardan 100 da qurolliq odam chiqib, pidoylarning iziga tushdi va iz qo'llab kelib oxiri yetishib ularni qorishib oldi. Qidaylar bu çağda egiz bir qiyağa chiqib edi va heli ishiltib, agar taslim bo'lib, qirdan tushsanglar sizlardan birma odamni o'ldirmaslikka ahd paymon beramiz deyishdi. Bu chaqda pidoylar boshlig'i Osim ibn Sabit radhiyallohu anhu mushriklarning ahdisiga al bo'lib qirdan tushmay qarshilik bildirgan edi. Ular qirni o'q tutib, musulmonlardan 7 kishini qatl qildi. Faqat Xubayb radhiyallohu anhu, Zayd ibn Dasna radhiyallohu anhu va yana bir odamni qoldi dushmanlar yana bir qitim nayrong'ozlik qilib ularga qattiq ahdi paymon bergan edi bu uch kishi ularning oldiga tushdi lekin bu mushriklar ularga bergan ahdi paymonlarni cho'rib tashlab ularni yachaq zaylari bilan chambarchas bog'labadi bu chog'da hiliqi uchinchi kishi mana bu ahdida turmaganlik bo'lmay nima deb mong'ili unimadi mushriklar bu kishilarni urib do'shkalab so'rab mengishga zo'rlagan edi u ularning talabiga ko'nmadi shuning bilan bu kishini qilichlab o'ltirib yetib hubayib va zayd ibn dasna roziyallohu anhuni haydab ketdi keyin ularni makkaga opirib qullar bozorida sotdi bu ishki azimat badr urushida makkaliklarning yuqori qatlam amaldorlaridan bir qanchini do'zaxga uzatgan edi shunga ular hubayibni setib olib uni hapsiga oldi ondan xeli uzoqdan keyin uni haramning ichidan haramning sirtidagi tanim degan joyga elib chiqib dorga osmoqchi bo'lib edi hubayb roziyallohu anhu mening put qo'limni bo'shta yutinglar man ikki rakat namoz o'qib olsam dedi shuning bilan ular hubayibni bo'shtib qo'yib qarab turishdi hubayib yengil qilib ikki rakat namoz o'qidi namozdan salom berib bo'lgandan keyin ularga alloh bilan qasamki agar man sizlarning o'limdan qo'rqib namozni uzunga so'zdi deyishinglardan qo'rqmasam albatta uzoqroq o'qigan bo'lardim dedi va ey olloh ularning sonini og'in ularning cho'ng kichik hammasini yo'qotgin birinimi qoldirmag'in dedi ondin tuvandiki beyitlarni o'qidi yig'ildi barcha dushmanlar atrofimga har yondan bo'lib to'plib jamat oymoq qabila tog' bayovondin tomosha bo'ldi yovlog'a yig'ildi ar ayol xushhol o'rin olgan chig'imdi man jazo maydonida ilohimg'a tutay arzim shikoyat yoki bor dardim budur dushmanga xushpayli uzildim qarshi imkondin ulug' tangrim ato qilgin manga sabri subotliqni tenimni qilsimi parcha yelinmasman qo'rqib qondin ular tanglidi manga dahshat kupriya o'lim tayyor tenim yig'lidi yassiz ham jug'uldab ushbu kuprandin faqat imon bilan o'lsam bo'ldi yo'qdi parvoyim shahid bo'lib yiqilsam so'l taraf yoki o'ng yondan allohning yo'lida o'ldim agar u xolisi shaksiz o'rin olg'ay bu qiynalgan vujudim bog'i rizvondin bu chog'da abu sufyan uningdan navot biz muhammadni tutib kelib sening o'rningda jazolasak sen oilangga qaytib omon eson yashashni xohlamsan deb so'rgan edi hubayb roziyallohu anhu keskin qilib yo'q alloh bilan qasamki man oilamga omonatchan qaytib berish badiliga rasulullohning bir tal tikan bilan azor yeyishini xohlamayman dedi shuning улар Хубайб hubayb roziyallohu anhuni dorga osdi va uning jasadini saqlashga odam o'rlashtirib qo'yib makkaga qaytishdi amir ibn umayya zamari kechalab kelib qorovullarga Хубайб hubayib roziyallohu anhuning jasadini dordan bo'shtib ilib tushib dafn qilyapti hubayb roziyallohu anhuni o'ltirish ishiga asoslig'i Оқба ибн Арис boshchilik qildi chunki u uning otasi orisni Бадр urushida o'ltirgan edi sahih hadisda mundoq deyiladi huayb roziyallohu anhu o'ltirilish oldida ikki rakat namoz o'qishni tunji bo'lib sunnat qilib qoldirgan kishidir boshqalar uning makkada asirlikda turayotgan mezgilida yangi uzilgan ho'l uzumni yeyotganligini ko'rgan vaolanki shu kunlarda makkada quruq xurmumi tepilmaydi ammo zayd ibn dasina roziyallohu anhuni safvon ibn umayya setib olib otasi umayya ibn halabning qisosi uchun o'ltiribdi quraysh doiralari osim ibn sobit roziyallohu anhuning qandoq odam ekanligini o'qib beqish uchun uning biror a'zosini kesib kelishga odam evatdi shu an alloh taolo osim roziyallohu anhuni jasadiga bir to'p hasharotlarni evatib quraysh elchilarini uning jasadiga yaqin keltirmadi shuning bilan ular quruq qo'l qaytishdi mushriklar osim roziyallohu anhuni qirdan tushishga undiganda u alloh taologa mushriklarning qo'lini tutmaslikqa ahdi bergan va uningmi mushriklarni yaqin yo'latmaslikni tilagan edi umar ibn hattob roziyallohu anhu uning ahvolini uqqanda alloh taolo bu mo'min bandasini hayot vaqtida muhofizat qilganidek vafotidan keyin o'z panoyida saqlabdi dedi beri mauna fojiasi raja vaqasi yuz bergan oyning o'zida uningdimi ig'ir ham uningdimi echinishli yana bir fojia yuz berdi u tarixda ber mauna fojiasi deb ataldi vaqa mundoq yuz bergan edi shu kunlarda yana nayrangvozlar podshoyi deb nom olgan abu barro to'liq ismi obir ibn malik bani omir qabilasidan madinaga kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishdi ko'rishish jarayonida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni musulmon bo'lishga da'vat qilgan edi u hozircha tahir qiladiganligini ammo musulmon bo'lishni chetkama qoqmaydiganligini bildirib ey rasululloh ashoblaringni najdi tarafga avatgan bo'lsang ular ahli najidni diningga da'vat qilgan bo'lsa ularning musulmon bo'lishida umid bor edi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga taklif berdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man ularga najda aholisining suiqasd qilishidan qo'rqaman devdi abu barro xotirjam bo'lg'in man ularga boshpanoh bo'laman dedi shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga qirq ibn issiq rahimullohning rivoyatida va sahiyul buxorida yetmish odamni qaytib yo'lga soldi ва va ularga bani soida oymiqining boshlig'i munzira ibn amr roziyallohu anhu o'lim uchun ozod qilingan degan nomibani amr qilib tayinladi ular musulmonlarning eng yaxshilari fozil solihlari va eng diyonatli qori qur'onlardan tarkib topgan edi ular yo'lga chiqib kunduzi o'tin terib setib ahli suffaning yemaklarini g'amlasa kechasi qur'oni karimni dars qilib muzokara qilishadi va namozda qiyomda turadi ular shu ravishda yo'l yurib oxiri bir kuni bermaonaga kelib tushdi ondan ular haram ibn milhan roziyallohu anhudan allohning dushmani omir ibn tufayliga payg'ambar alayhissalotu vassalamning maktubini avatdi malun omir ibn tufayl xatga qarabmi qo'ymay bir odamni buyurib haram roziyallohu anhuning kayni tarafdan nayzi urg'izdi haram roziyallohu anhu kayndan urilgan nayzining oldi tarafdan qon bilan teshib chiqqanligini ko'rib allohu akbar kabining rabbi bilan мен man orzuimga yetdim dediyu serilib yiqildi bu allohning dushmani harom ibn milhon roziyallohu anhuni shehid qilgandan keyin darhol chiqib bani amr xalqini harom roziyallohu anhuning hamrohlari bilan urushishga chaqirdi lekin ular shu jamiyatdan bo'lgan abu barraning panohligini ko'zda tutib uning chaqirig'iga ovoz qo'shmadi malun omir buning bilan to'xtamay bani sulaymni jangga yordamga chaqirgan edi ulardan osayya roil zakvan oymoqlari qo'zg'alib kelib davlat o'mikini qurishib oldi va ularni urushga majburlab qattiq jang bo'ldi musulmonlar tarafdan faqat kab ibn zayd ibn najjar roziyallohu anhudan boshqasi butunlay shehid qilib etildi kab o'liklar orasida oyat qolgan bo'lib xeli uzoq umr ko'rgandan keyin handak urushida shehid bo'ldi shu kunlarda amr ibn umayya ibn zamri bilan munzira ibn oqba ibn amr shu atrofda musulmonlarning padillarini beqiyotadi to'satdan ular bir to'p yirtqich qushlarning ko'kti parvoz qilib kelib bir joydan agib ketolmay qolganligini ko'rdida ahvolni uqib beqish uchun kelib munzir mushriklar bilan tutishib qilib oxiri shehid qilib etildi amir ibn umayya zamri asriga tushib qoldi malun omir amir ibn umayyaning muzar jamiyatidan ekanligini uqqandan keyin uning kokoli chechini qirqib onasi uchun ozod qilib qo'yyapti shuning bilan amir ibn umayya zamri ashu yetmish qoriyning behuda baxtsizligi yo'liqqanidek ig'ir musibat xabarini elib payg'ambar alayhissalotu vassalamning yeniga keldi ularning bundoq biroqli yo'qotilishi musulmonlarga uhud tragediyasini qayta eslatdi balki uning uningdinmi ig'ir qayg'u alamga patqizdi Чүнкі оғыт ұршыды болса, 70 мұжайд ашқары жаң мейданды батыраны ілішіп, мәрданлағы шейд болған еді. Әмі бұлар рәзіллік алдым қалтысығы түшіп келіп, бейғоды кетіп қалды. Әмір ибні Өмәйе қайтыш елі қарқара деген ердікі қарыз бешіғы келіп, бір дарақ төуді сайдап олтырады бәні келап қабелесідің натоныш ішкі адам келіп, дарақ төуігі түшті. Ола ұқылап қағандың кейін amr ibn umayya qarindoshlarimning intiqomini oldim deb o'ylab ularni o'ltirib o'tib yenib keldi aslida bularda payg'ambar alayhissalotu vassalomning ularga yezib bergan omonliq maktubi bor edi amir buni uqmagan edi u payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan ko'rishib yo'lda yuz bergan voqeani aytib beruvdi payg'ambar alayhissalotu vassalam ularni meni to'lam to'lisin deb o'ltirib qo'yibsanda dedi va shu kundan boshlab ularning to'limi uchun musulmonlardan va ittifoqdosh yahudilardan mablag' to'plashga kirishdi dal mushu ish bani nazri urushini qo'zg'ashning sababi bo'lib qoldi uning tafsiloti keyingi boblarda bayon qilinadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mushu bir qancha kun ichida orqa orqadan yuz bergan raji va beri mauna fojialari uchun qattiq qayg'urdi va ig'ir azob tortdi hatto bir qancha kun ish pushqidan bosanmay o'z ashablariga suiqasd qilgan va aldab yo'qotgan ashu qabila va oymoqlarga duoibat qildi sahihul buxoriyda anas roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biri maunada o'z ashoblariga suiqasd Раил, rail kazvon lihyan va o'sayya oymoq jamiyatlarga har kuni bomdod 30 o'ttiz kundek duoi qunut duoibat o'qidi u duosida Эй olloh Өсәйе жәмәті Аллахқа ва пайғамбарға асилық қалды деді дейді, дейілген. Шуарда Аллах талы Құран кәрімді айет назыл қалды. Біз оны тилават қалдық. Хелідің кейін бұ айет әмәлдің қалдырылды. Қауымымызге еткізіп қойыңла ке, біз пәрвердігарымызға мұлаққат болдық. Аллах бізден разы болды, біз мұ Аллахтан разы болдық. Бұ айет назыл болғандың кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва бамдат намызыда қонут дуайбет оқышны тоқтат. Бәні нәзір жеңе Яһудыларға берілген қақшатқыш зәрбә. Алдыңғы баплады біз Яһудылар ислам динінің Мәдина тупырағыда йылтыз татқанлығыға ва муажир мұсылманларның бұ жерде жерлешіп қалғанлығы қаттық ашық сақлап атады ва хасад отыды пучылынып атады деген едік. Әмма олар мұсылманларға шунча өш болсымы, лекен олады musulmonlar bilan qarshilashqidek yurak va jasorat bo'lmag'achqa ular faqat samanning tegidan suv yugurtib suiqasd ва va ig'vogarchilik qilishni o'xshataolmaydiganlik uchun musulmonlar bilan tuzilgan kelishim va ahd paymonlarga oshkora xiloflik qilishga jur'at qilolmay hadab ostiridan ziyon ва va suiqasd pilallab har хели heli nayranglarni ishiltib fursat topsili dillardagi yoshirin adovat zaharlarini chechib yuratdi va bu orqali ko'nglini taskin topqizadi bo'libmi ular bani qaynoqi voqeasidan keyin va ularning o't qo'yruq katibishi kab ibn ashrab yoshirin o'ltirib yetilgandan keyin biroz jimiqib singan ninini yeb tinchlik yo'lini tutgan edi lekin o't urishidan keyin ularning birdilla xo'riki o'sib ochiqdan ochiq musulmonlar bilan o'chakishishga boshladi munofiqlar va makkalik mushriklar bilan maxfiy aloqalashib ig'iz burun yalashadi musulmonlarga qarta aksiyatchil harakatlarni tizlatdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning bu qilmishlariga qarta qattiq o'zini tutib olish sabr qilish pozitsiyasini tutgan bo'lsimi lekin ular rajia va ber maumuna fojialaridan keyin texmi azvaylab yuraklarini qopda qilib maydonga chiqdi oxiri o'z putig'i o'zlari palta urib payg'ambar alayhissalotu vassallamni qaslab o'ltirish suiqasdini amalga oshmaganini peloladi uning tafsiloti mundoq Heliqi Bani Kilab qabilesidan o'ldirib etilgan ikki kishining to'limi uchun payg'ambar sallallohu alayhi sallam bir qancha sahabisi bilan Bani Nazir qabilasiga e'oni to'plashga chiqqan edi. Musulmonlar bilan yahudilar o'rtasida tuzilgan kelishimning ro'yi bo'yicha bu to'lamdan ularga ma'lum ulush yuklanadi. payg'ambar sallallohu alayhi sallam ularga bu vaqtda gap qilib edi ular birdek bo'ludi ey abul qosim biz sen deganda qilamiz sen mush yerda o'ltirib turg'in biz berib yetarlik mablag' g'amlab kelayli deyishdi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning kelishini kutib bir yahudining temining tuyida o'ltirdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan abu bakr umar ali va ulardan boshqa bir qancha sahobalar roziyallohu anhum birga chiqqan edi ularmi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i berib o'ltirishdi yahudilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yenidan ayrilib o'zaro pichirlashdi qisqasi shayton ularga peshonasiga bitilgan shaqovatli qismatni lazzatli ko'rsatgan chig'i oxiri ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qaslab o'ldirish suiqasdini biloladi ular o'zaro pichirlashib birarimiz bu tashni yenidagi bir yorg'unchoqning parchatishini ko'rsatib ilib o'gizga chiqib uning beshig'ini tashlasak uning bo'ynini sundirgan bo'ladiq deyishgan edi ularning ang shaqi badbaxti bo'lgan abri ibn jahhosh man qilay deb o'tirg'a chiqdi bu chog'da ularga salim ibn mushkam yahudilarning biri unda qilmayli alloh bilan qasam bu ish yomon pash bo'lib qoladi uning ustiga bu qilganimiz muhammad bilan o'ttirda tuzilgan kelishimni buzganliq degan edi ular salam ibn mushkamning nasihatiga quloq solmay o'zlarining razil maqsadiga yetmoqchi bo'lishdi lekin o'ylamagan yerdan ish pash bo'lib qoldi jibril alayhissalom allohning dargohidan vahiyib kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ularning suiqasdini uqtirib qo'ydi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rnidan turgancha hech nimaga qaramay madina tarafga yurib ketdi sahobalar uning keynidan yetib ey rasululloh sen bu yerga kelib bo'libsan biz sening o'rningdan turg'aningni tuymay qopdiq degan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga yahudilarning suiqasd planlaganligini aytdi va shu hamon muhammad ibn salama roziyallohu anhuni ivatib bani nazri yahudilari o'n kun ichida madinadan chiqib ketsin sizlarning bu joyda o'ltiroqlashinglarga qat'iy yo'l qo'yilmaydi o'n kundan keyin uchirtilganlarning kallasi ilinadi deb uqtirdi yahudilarni chiqib ketmakdan boshqa amal topolmay bir necha kun ko'chish tayyorlig'ini qilib turganda munofiqlarning katta beshi abdulloh ibn ubay ularga odam evatib ching turinglar sizlar cho'qim qo'llashga erishsizlar yurt makonlaringlardan chiqib ketmanglar mening qo'l ostimda ikki ming yigitim bor ular sizlar bilan qo'rg'onga tang kirib hayot mamatni billa bo'ladi sizlar yurtinglardan surgun qilinsanglar bizmi birga chiqib ketamiz sizlarni ziyon tortqizish badaliga boshqalarga itoat qilmaymiz sizlarga urush ichilsa cho'qim yordam beramiz bani qurayza ittifoqdoshlaridan g'atfan qabilisi va badaviylar sizlarni qo'llaydi deb ularga yal berib qo'ydi buni anglab yahudilarning ishonchi eshib allaqachon sungan irodasiga jon kirib qoldi buning bilan ular jon tikib ilish qaroriga kelishdi yahudilarning boshlig'i ubay ibn axtab abdulloh ibn ubayning qudrat qo'llig'i ishinib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ochiqdan ochiq biz yurt makonlarimizni san tashlab chiqib ketmaymiz qo'lingdan kelginni qilgin biz tayyor deb xabar yetkizdi shak shubhisizki hozirgi vaziyat musulmonlarga nisbatan to'limi jiddiy ham xavfli edi chunki ularga o'z tarixidagi bundaq har tarafdan xavf xatarlik sezib hidi purab kelayotgan bir paytda raqiblar bilan qolliq tutishib qilish yaxshi oqibat keltirmaydigandek qiladi uning ustiga butun arablar bir tam bo'lib musulmonlarga qarshi turayotganligi va ularning da'vat pidoilarini qislab o'ltirganligi hammaga oyon edi yana kelib bani nazri yahudili lashkariy kuchi jihatda xelali kuchli bo'lib ularni taslim qilish ehtimoldan ko'p edi qisqasi ularga urush o'ti echish nurg'un ovorchiliklarni keltiradi lekin biri mauna fojiasi va uning oldi yuz bergan kollektiv raji voqeasiga o'xshash va shaxs payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qaslab o'ldirish suiqasdiga o'xshashlarga qartilgan terrorlik va qaslab o'ldirish hodislari musulmonlarning bu jinoiy qilmishlarga qarab tursa bo'lmaydiganligini uqtirdi qisqasi hozirgi vaziyat jinoyatchi unsurlardan intiqom ilishning zarurligini jiddiy talab qilyotadi shunga musulmonlar oqibatning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar bani nazri yahudilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qaslab o'ldirishni planlagan ekan ular bilan tig'ma tig' elishib o'z payg'ambariga suiqasd qilish niyatida bo'lganlarning adab jazosini berish qaroriga keldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'yay ibn axtabning javobini anglab allohu akbar dedi musulmonlarmo allohu akbar deb to'lashdi ondin ular bilan naq maydonda ilishib oshkora bir taraf bo'lish uchun otlandi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z o'rinda madinada abdulloh ibn umu maktum roziyallohu anhuni qoldirdi alamni ali ibn abu tolib roziyallohu anhuga tutqizdi ondin ular yo'lga chiqib bani nazr mahallasiga yetib beribla yahudilarni muasirga oldi bani nazr yahudilari oshkora elishishdan qo'rqib qal'a va qo'rg'onlarga bekinib olib musulmonlarga o'q va toshlarni etib qarshilik ko'rsatishga boshladi qal'a atrofiga joylashgan xo'rmiliq va uzumlik ularning qarshilik ko'rsatishga qulaylik sharoit yaratib bergan bo'lg'ashqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xo'rma va uzum tollarini kesib tashlashga buyurdi bu haqda hassan ibn sobit roziyallohu anhu buni she'rni o'qigan edi elib keldi ajab ayvat bani luaygi xorliqni kuyib kuydirish dahshat bu vayra xo'rmizorliqni alloh taolo bu haqda tuvandagi oyatni nozil qildi ey musulmonlar sizlar mayli qo'rmilarni kesinglar mayli uni burunqi peti o'ri qoldiringlar hammasiga olloh ruxsat qildi allohning itoatidan chiquvchilarni rasvo qilish uchundir sura hashr beshinchi oyat bani nazir yahudilarining beshig'i kun tushganda bani qurayza yahudilarmi o'zini chetga oldi munofiq xoin abdulloh ibn ubaymi va g'atlifonliq ittifoqdoshlarimi va'dasiga amal qilmadi qisqasi hech kishi ularga yaxshilik qilish yoki yomonlikni dabiy qilishga petinolmadi muosir uzunga so'zilmayla faqat olti kun davom qilgan yana bir rivoyatda 15 besh kun davomlashgan deyiladi alloh taolo ularning dillariga qo'rqinch tashlagan chig'i ular o'z ichida bo'shishib qurol tashlab taslim bo'lishga tayyor bo'ldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga elchi evatib biz madinadan ko'chib ketamiz urushni to'xtatsang dedi shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga o'zini va xotin bola jaqalarini qurol yaroqlardan boshqa va to'giga otqili bo'ladigan narsa keraklarini elib chiqib ketish sharti bilan sepil darvozasini bo'shatdi ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shartiga ko'nib qal'adan tushdi keshak deriza ishik jihozlarini elib chiqib ketish uchun o'zlarining uylarini o'z qo'llari bilan yiqitib buzishga boshildi hatto ba'zilari uylarining sinji balolargacha ko'tirib olishdi andin xotin bola chaqalarini elib olti yuz to'yga nars keraklarini ortib madinadan chiqib ketdi ularning ko'p qismi bo'libmi huyay ibn ahtab va salam ibn mishkam katta katiboshlar xaybarga ko'chdi bir bo'liklari sham hozirgi suriyaga qarab yo'l oldi ulardan faqat ikkili kishi yamin ibn amru va abu said ibn vahabla musulmon bo'lgan bo'lib mollarni o'z joyida saqlab qoldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bani nazr yahudilarining barliq qurol yaroqlarini yig'ib oldi va mol mulk uy imoratlarini o'tkazib oldi natijada harbiy aslaha qatorida ellik dona savut ellik dona misqalpoq ва 340 tani nayzi qilish qo'liga tushdi. Bani Nazir yahudlardan tortib olingan ер зимин ва va uy imoratlarining махсус maxsus payg'ambar alayhisolatu vassalamning igdorchiligida bo'ldi. payg'ambar alayhissalotu vassalam uni o'zi xohlab ixtiyor тасарруф tasarruf qiladi u mollardan beshdan birini ayirib ketmadi chunki alloh taolo u mollarni payg'ambar alayhissalotu vassalamga mehnatsiz ato qilgan edi u mallar uchun musulmonlarning ot choptirish va nayzi tutib ilishi hojat bo'lmadi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalam u mallarni madinaga eng burun ko'chib kelgan muhojirlarga maxsus bo'lib berdi faqat ansorlardan ikkili kishi abu dujana va sayl ibn hunayfa roziyallohu anhularning alohida qiyinchiligi bo'lg'achqa ularg'imi badi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bani nazr mollarining yillik mahsulot kirimidan o'z oilasi uchun bir yil yetkidek miqdorni ayirib olgandan keyin qolgan qismini qurol yaraq va ot uloq chiqimiga ishlatdi bani nazr urushi hijriyaning to'rtinchi yili robbul avvalida milodiya olti yuz yigirma beshinchi yili sakkizinchi oyda ilib berildi alloh taolo bu urush haqida so'ra hashirni bir butun nozil qildi bu so'rada yahudilarning madindan quvlab chiqarilganligi voqeasi noiti jonliq Bu Suriye'nin münafıklarının adlı beşirisini içip taşlap, ulanı resvayı cahan kıldı. Ganimet ve olcularının başkuruş tüzümünü ornattı. Muhacir ve ensarlarının cesaret ve şicaetigi apırını okudu. Allah Teala ahirda mu'min musulmanlarga taqvodarlikni lozim tutishini va oxirat uchun yaxshi tayyorlik qilishni tavsiya qilgandan keyin so'zini o'ziga madhiya o'qish va go'zal ism sifatlari bilan bayon qilish bilan oxirlashtirdi Шуңа Ибн Аббас разияллаһу анһу сүре Хәшрне сүре Бәни Назр дип атайды. Najda jangi musulmonlarning bu qitimqi bani nazir urushida ortiqcha badal to'lamayli qo'lga keltirgan g'albisi orqali ularning madinadagi siyosiy o'rni texmi mustahkamlandi munofiqlar oshkora gap yo'rg'ilitish va ig'vogarchilik qilish jinoiy harakatlaridan vaqtincha to'xtadi Оғыт ұрышыдың кейін мұсылманларға қаршы әрекетті болған, хәтта ислам дәуіті пидайларға рәзіл вастыләні қолынып, нұмысызларча қаслап өлтірген, shuningdek yurkini qoptaq qilib madinaga hujum qilish ham xiyolda yurgan ashu arab badaviy qaroqchi o'g'irlarning adibini berish fursati endi pishib yetilgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashu qora yuz aldamchilarning adibini berishga otlanish oldida turganda g'atfon qabilasidan bani muorib va bani sualaba oymoqlaridan bir to'p qaroqchi badaviylar to'planib madinaga hujum qilish ko'yida bo'layotganlik xabari yetib keldi shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darhol harakatlanib bu qora qo'siq to'mpaylarning yo'lsiz qilmishlarining qayta takrorlanmasligi uchun najda sahrosini orlab ot choptirib тазлаш ilib berib ularning dillariga qo'rqinch сеп qo'yib kelmoqchi bo'ldi tog' qirlarida va cho'l jazirlarda qaroqchilik va bulongchilikqa odatlanib ketgan bu yovvoyilar musulmonlar otlarining kishnagan ovozini anglabli qo'rqib yurki qipidan chiqdi tog' qirlari va ekinzorlarga mo'kinib panohlanib oldi bu orqali musulmonlar madinaga parokandichilik silish ehtimoli bo'lgan ashu qabilalarga tanbih berdi va ularning his tuyg'ulariga vahima xurishlarini chechib qo'yib tabriqchilikning yomon oqibatiga ogohlantirish signali bergandan keyin omon eson madinaga qaytdi salnomchilar va tarixshunoslar musulmonlarning hijriyaning to'rtinchi yili rabbussani yoki jamoadiyal avvalida mushu maqsad ya'ni qaroqchi va bulonchi badaviylarning advini berish maqsadida najdi tarafga ilib borgan yana bir urushni tilga ilishidi va bu urushni zaturriqoi urushi deb atashidi durust mushu mazgilda ma'lum bir urushning ilib berilganligi aniq buningda shak shubi yo'q buni madinaning shu vaqtgi siyosiy vaziyati haqiqatan taqozo qiladi chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'g'it urushi oxirlashganda abu sufyan bilan badrda uchrashishga va'dalashgan vaqt yaqinlab qolgan edi bundaq ahvolda madina atrofi rayonidagi badaviy qaroqchilarni xo'riki o'suk va parokandachilik silish ehtimolligi yuqori holatda qo'yib yetib madinani odamsiz tashlab qo'yib mushundoq cho'ng urushga chiqib ketish urush davri harbiy strategiyasiga qat'iy uyg'un kelmaydi balki tehi badri sahnasida ilgirki har qandoq chog'dagidan teximi zo'r va dahshatli urush bo'lish ehtimoli bo'lgan bundoq cho'ng lashkari yurishga otilinish oldida ularning ayvisini yerga urib vaziyatni muqimlashtirish to'limi zo'r edi albatta ikkinchi qitimliq badr urushi musulmonlar atrofdagi qaroqchi va bulonchi badaviy banditlarning hayvisini yerga urib ularning parokandachilik silish harakatlarini cheklagandan keyin cho'ng dushmani bilan bo'ladigan urushga tayyorlik qilishga kirishib ketdi yangi yil kirib quraysh arab bilan oldingi yili o't urushida putishgan muddat kun sayin yiqinlab kelmoqda edi bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar uchun aytganda kelishimga asosan abu sufyanning oldiga chiqib urush chaqmiqini qayta yondirib ikki tarafdan yo'li ang to'g'ri hayot sahnasida boqiy urushga ang loyiq birga rahbarlik huquqi o'tganga qadar bir izda qanoatlanib to'xtab qolmaslik to'limi o'rinliq edi shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijriyaning to'rtinchi yili shabon iyi milodiya olti yuz yigirma oltinchi yili birinchi oyda o'zining va'dasiga asosan 1500 kishilik qo'shin bilan Badrga qarab yo'l oldi. Qo'shinda faqat 10 atliq askar bor edi. Alamni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ko'tardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rinda Madinada Abdullah ibn Ravoha radhiyallohu anhu ni qoldirib, qo'shinni boshlab Badrga yetib berib, mushriklarning yetib kelishini kutib turdi. Ammo Abu Sufyan Makka mushriklaridan 2000 askarni agashtirib, ularning ichida 50 ga otliq chiqib makkadan bir kunlik yiroqliqdagi marri zahranda majinna deb ataladigan bir suv bo'yga tushdi abu sofiyan makkadan yo'lga chiqqandan beri musulmonlar bilan urushsaq oqibat qanday bo'la degan masala ustida o'ylanib go'yo jazo maydoniga yolab ilib ketilayotgan asrdek tinni qo'rqinish besib har xil vahima bilan jug'uldab titraydi u marri zahronga tushgandan keyin texmu andishiga petib kayfiyati yomonlashdi ва irodasi bo'shab bir amal qilib qaytishning chorasini izladi shunga u odamlarga ey quraysh jamasi urush deganni ma'murchilik va mo'lchilik yillarda qiladigan ish edi u chog'da ot to'gilarni yoylatib sut qaymoqlarni ichib ruhliq jang qilg'ili bo'ladi bu yil biz bilan qiyirishganda qahatchilik qurg'oqchilik yil bo'lib qoldi man mush yerdan qaytaymikin deyman dedi ahvoldan qaraganda qo'shin a'zolarnimi qo'rqinch va vahima asri ib bo'lgandek qiladi Чөнки Әбу Софьянның әліқі нотығы барлық мүшіркілаға қайрықалығы пішчақ қош яққандек кетті. Олар Әбу Софьянның ашу пікір қайтып кетішті. Ешқанда қарысса да, яке ұрышшыш қызғылығы отырғы чықмеді. Әмма мұсылмалар тәріп бәдірді 8 күн тұрып, дүшменнің етіп келішіні күтті. Шу жарианда тижарет үшін бірге елу алған малларыны сетіп, көп пайды еліп, андын мәдениге қайтты. ular bu qitimqi harakat orqaliq ahvol sezilgan hamon harakatga o'tish bosh ko'targan hamon qo'l selishdek siyosiy ustunlikni qo'lga keltirdi kishilarning qalbidagi shoni shavkiti mazbut bekidi va vaziyatni kontrol qilishda mudofaa turishdan hujumga o'tish darajasiga taraqqiy qildi bu urush tarixda badri kelishimi urushi yoki ikkinchi badr urushi va yoki badri kichik urushi degan nomlar bilan ataldi dumatul jandal urushi payg'ambar alayhissalotu vassalam badrdin qaytib keldi bu chog'da madina va uning atrofidagi royillarda tinchlik va muqimlik mustahkamlanib butun tavallik xotirjam bo'ldi buning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga arab zimini chegarasining eng yiroq chet joylarigacha qo'shin tortib berib musulmonlarning vaziyatni texmi cho'nqurlab kontrol qilib islom davati uchun yaxshi muhit yoritish va uni yaqin atrofdagi do'st dushmanlarning hammasiga uqtirib qo'yishga undan fursat yaratildi u badrdan qaytib kelib madinada olti oy turgandan keyin domatul jandal atrofidagi qabilalar yo'lni to'sib o'tgan kashkanlarni bulab talab yo'lovchilarga jabr jafo sapdi va yana madinaga yurish qilish maqsadida jiddiy kuch to'plab o'tibdi хабар xabar келди. Шунинг билан Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам o'z o'rnida madinada siboyi ibn arfatatul g'iffari roziyallohu anhuni qoldirib 5 beshinchi yili rabbul avvalning 25 beshinchi kuni musulmonlardan 1000 kishi bilan yo'lga chiqdi ва Бани Узра qabilasidan madukur ismli bir kishini yo'l boshlig'uchilikqa ilib oldi qo'shin dushmanga tuyuqsiz зарба бериш uchun kunduzi yoshirinib kechasi yo'l yurib bir chog'da ularning tavaligi yiqilib bervidi ұладың еш көзге челіқмеді. Шынан білен пайғамбар салаллаху алейу ассалам ұланың чару малларға вә қойчы падычыларға ұжым қалды. Ұланың бәлсі қолғы түште, бәлсі қечіп кетті. Думәтул жәнділ ағалысы мұсылмалланың кәгініні аңлап, тәрәп-тәрәп кітікі өтішкен еді. Мұсылмалла ұланың мәнзілігі етіп бағанда ұланың қарысымы көрінмеді. Пайғамбар салаллаху алейу u yerda bir qancha kun turib taraf tarafga chorlig'uvchilarni evatib va orqama orqa qo'shinlarni chiqarib oqtirib ko'rgan bo'lsimi birma odam uchirmadi shuning bilan u madinaga qaytdi qaytish safarda uyayna ibn yesni bilan munosabatli kelishimlarni imzoladi do'matul jandal sham chegirsi bo'yiga joylashgan mashhur qadimiy o'tang bo'lib u yer bilan damashq sham poytaxtining orlig'i 15 kunlik musofa edi madina bilan bo'lgan orlig'imi o'xshashla 15 besh kunlik musofa keladi xo'sh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana mushundoq tez ham jiddiy lashkariy yurishlarni qo'zg'ash va mushundoq dono ham puxta tadbirlarni qo'llanish orqali rayon tavallikining tinch va muqim bo'lishini vaziyatni idora qilib davri chaqining musulmonlarning manfaatiga uyg'un aylanishini hamda mushu bir yil mobaynida musulmonlarni orqa orqadan talofatga uchirtib har tarafdan iskanjiga iskanjaga olgan ishki tashqi qiyinchiliklarni zo'r darajada yenikiltishdek natija va muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi alayla ayni vaqtda tipirlashib ketgan munofiqlar amdilikda birdilla jimib yovoshlashib qoldi yahudlarning bir qabilasini ya'ni bani nazrni surgun qilish ishi muvaffaqiyatli tamomlanib edi yana biri bani qurayza yahudilari qo'shindorchilik haqqiga va munosabatli kelishim ahd paymonlarga vafo qiladiganligini bildirishib xelili tuzilib qoldi qaroqchi bulonchi badaviylarmi tinjidi hatto ang cho'ng dushman quraysh doirlarimi musulmonlarga hujum qilishdan yaltaydi demak musulmonlarga islom da'vatini qanot yaydirishga muvofiq shart sharoit hozirlandi